oba niyo nkuru amahoro kuri mwebwe mwese muteze amatwi radio isanganiro kazi muri umwanya wo kubashikiriza ano makuru reka tuyahere kuri zino nkuru nkuru ziyagize umugwi w'amaho ukurikirana amadosiye y'abafunzwe ni wowe ukurikirana ishyirwa mu ngiro ry'ikigongwe cy'umukuru w'igihugu bisigurwa n'umushingamanza Fabien Segatwa mu gihe ishyirahamwe ntabariza rihanira agateka k'abanyororo rinegura kubona abaronkejwe icyo kigongwe mu mwaka uheze gushika n'ubu bagifunzwe muri bucanandi y'amagara y'abantu yo kuri uyu wa kabiri tuza kubayagira ku ndwara y'ubugendakanwa muri aya makuru kandi turaze no gukubitira mu makungu aho tubabwira ku rupfu rwa amadu tumaniture yahoze arongoye igihugu ca mali muri amerika naho perezida donald trump gushika n'ubu ntaremera ko yatsinzwe mu matora aherutse mu kanya ni inkuru imwe imwe ukwayo inosaba imana niwe ari mu buhinga bw'ibyuma sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro Ano makuru tuhere mu bijanye n'agateka kazi na muntu umurwi w'amahuje cyo gukurikirana amadosiye y'abafunzwe niwo ukurikirana ishigwa mu ngiro y'ikigongwe c'umukuru w'igihugu umushingwa manza Fabien Sega twasigura ko uwo murwi utegerezwa gukurikirana ko atabufunzwe yagumye mu ibohero yategerezwa kurekugwa ikigongo cy'umukuru w'igihugu kikaba gitegekanijwe n'itegeko mpanavyaha kigahabwa bamwe mu bakoze ivyaha baciriwe gihano na sentare nk'uko bisigurwa n'uwo muhinga mu bijanye n'amategeko hariho umugwi ujejwe kuraba abantu bashobora kugirwa ikigongwe bafatiye kuri izo ngingo umukuru w'igihugu yashizeho bagaheza bakagenda mu mabohero yose bakaraba amadosiye yabo bakaraba abahije gukatigwa bakaraba abategerezwa kuvayo n'ibindi bagaheza bakagira icegeranyo hariho n'abandi bashobora kuvuga ati jewe nari kurekurwa mu rwose narekuwe hari n'igihe usanga dosiye yiwe byose bidakwiye hari igihe usanga usanga umuntu yarakatiwe mugabo sentare ntimenyeshe mukuru w'ibohero yuko uwo muntu yakatiwe abo bantu rero biyumvira ko barenganijwe barashobora guca bitura uwo mugwi kugira ngo babarenganure hariyo abantu bambitswe izera na sentare kwambitswe izera rero ni ukuvuga yuko umuntu sentare yabonye atacaha yakotse mugabo abo bantu bariho baguma mu munyururu kandi barambitswe izera bobo bategezwa no kugirirwa ikigongwe kuko ntibacumuye ureko rikagira ikigongwe bacumuye abatacumuye nabo ibikwiye birahari kandi ibikwiye barabishizeho kuko hariho umugwi nta kindi uwo mugwi ukora atari ukuraba abantu bari mu munyororo badakwiye kuguma mu munyororo kugira ngo baveyo umuntu iyo yambitswe izera na senda ategerezwa gusohoka mugabo rero ubu amaparike aranga gutanga icyo bita biyede larijisoma ni ukuvuga uruhusha rwo kurekura uwo muntu yarekuwe na sentare ni ukuri uwo mugwi rero uraba abantu bapfunzwe arabe nabo bapfungiwe ubusa erega ibyo babyita gupfungirwa ubusa tubananye n'ano makuru muri ico gisata nyene c'agateka kazira muntu abajeje igipolisi cy'inyamiramabi mu ntara kayanza bahamagarirwa gukora bisunze amategeko agenga igisata c'ubutungane hamwe no kubahiriza agateka kazina muntu bakirinda wo wese yoshaka kubakoresha amakosa hakonaka mu bategwa n'umushikirizamanza wa Republika mu ntara ya Kayanza hakaba hari mu mubonano uwo mushikiriza amanzi yagiranye n'inyamiramabi zikorera muri iyo ntara kuri uyu wa mbere iyo nyamiramabi izo nyamiramabi nako zikavuga ko zahungukiye ibitari bike bizotuma barushiriza gutunganiriza neza ababitura Patrick Nsengiyumva Desire Bizimana umushyikiriza umushikirizamanza wa Repubulika mu ntara ya Kayanza amenyesha ko uwo mubonano watunganijwe mu ntumbero yo kurabira hamwe ibibazo nyamukuru abajejwe isata c'ubutungane mu iyo ntara bagira hamwe no kwigira hamwe inyishu z’ibyo bibazo uwo manza wa Repubulika mu Kayanza avuga kandi ko kabaye n'akaryo keza ko kumenyana n'inyamiramabi zitandukanye zikorera mu iyo ntara ngo na cyane cane ko abenshi muri bo ari bashasha mw'ayo mabanga akamenyesha ko bimwe mu byo yabasavye gukora ari nko guhagarika gukoresha imitahe yo mu bwoko bwa avis de mu rurimi rw'igifaransa hama bakaza barakoresha imitahe yo mu bwoko bwa mandat Damene ikindi iyo ndongozi ivuga ko yasabye izo nyamiramabi ngo nuko kubijyanye n'ibyaha bito bito boshira imbere kumvikanisha abafitaniye amatati kurusha guhana icaha nayo kubafungwa iminsi y'impera zindwi bahora barindira intango y'indwi kurikira kugira ngo bumvirizwe sirebe bizimana asaba izo nyamiramabi ko zoza zirabumviriza ubwo nyene bagifatwa hakafungwa uwagirwa n’icyaha gikomeye umushikiriza manza wa Republika mu Kayanza asaba inyamirama bizikorera mwiyo iyo ntara kandi ko zoza zirubahiriza ikiringo gitegekanywa n'amategeko cyo gufunga icamaso wagirwa n'icaha kuko ngo kubwiyo ndongozi byibonekeje cyane ko mu minsi heze harabafungwa bakarenza ico kiringo cyo gufunga icamaso Desire Bizimana kandi akabasaba gukora akazi kabo neza bubahiriza amategeko agenga isata c'ubutungane n'ayagenga agateka kazi na muntu bakanirinda uwo wese yobagira igikoresho kugira ngo akingire inyungu ziwe izo nyamirama bizari zitavye uwo mubonano zirashima ivyawufundikiwemwo bagasaba ko bene ako kajyo ko guhura kogwizwa kugira ngo baze barungurana ubumenyi kuko ngo ku bwabo vyotuma haba akarusho ntangere mu gutunganiriza neza ababitura mu bihe vy'amatati mu Kayanza Patrick Nsengiyumva ku bwa radio Isanganiro Reka tuvaho mu tugaruke hano mu gisagara ca Bujumbura aho kuri wa kabiri hatangura kugenderwa ibintu bigurishwa icamunara byafashwe mu bushikiranganje bw'ubutungane ariko abamenyesha makuru bakaba batemerewe gukurikirana ingene ibikorwa byo kugurisha icamunara ivyo bintu biriko bigenda mitangazo ryasohowe n'umushikiranganje w'ubutungane y'igenekerezo rya gatandatu munyonyo no mwaka yamenyesheje ko ico gikorwa kiri mu ntumbero yo kubungabunga ivyafashwe n'inzego z'ubutungane kugira ngo ntivyononekare ndetse bibandanye bigirira akamaro igihugu no gukinga inyuruzwa ryavyo igurishwa icamunara ry'ivyo bintu rikazorangira ku munsi wa gatandatu w'inondwi turimo nk'uko biri muri iryo tangazo ry'umushikiranganji Janine Nibizi Isanganiro Isanganiro gutegura amatora akomeza amahoro umutekano n'ubumwe hagati y'abanyagihugu ni kimwe mu cigwa cofatirwa ko mu matora aheruka mu gihugu ca Tanzania bishikirizwa zarongoye u Burundi Silvestre Ntibantunganya yararongoye umugwi w'indorerezi zagiye guhagarira ayo matora kubw'umuryango wa Afrika y'ubuseruko akabona ko igihugu ca Tanzania cegeranije uburyo bwinshi kugira eh, butunganye gitunganye neza ayo matora aheruka tumumvirize hari kuri mikoro ya Moise Misago urabona igihugu cya Tanzania ni igihugu gifise ishusho ihambaye muri kano karere ugiye kuraba ibyo cyakoze igihe hari uguhabuza nk'ibihugu byo muri Afurika y'Epfo canke mbere no gutuma mu bihugu bimwe bimwe byo muri kano karere byari byabaye ingorane hashobora kuboneka umuti aha nkavuga nk'igihugu cya Uganda canke mbere n'igihugu cyacu cy'u Burundi eka mbere n'igihugu cy'u Rwanda usanga rero ari igihugu kandi kinini kuko kirafise bwaguke bungana n'ibirometero kare byegereje umuriyoni hama ugasanga n'igihugu kinini rero gushobora gutunganya amatora kandi akagenda neza ku bwaguke bungana gutyo usanga bisaba uburyo bwinshi mu bantu no mu mafaranga icambere nabonye rero nuko nk'uburyo bw'amafaranga ari leta ya Tanzania yonyene yayarondeye irayegeranya yari amafaranga ashika ku miliyaridi z'amashiringi amajana atatu na mirongo itatu n'imwe urumva yuko atari amafaranga make sinigeze numva umuntu yidoga ngo uburyo bwabuze kugira ngo dutunganye ibikorwa neza bitunganije kandi ku bantu ku gushaka kwabo nico ndabonye igikuru umuntu yokuramo kwiha twebwe nyene uburyo bwa nkenerwa kugira ngo twitunganirize amatora ikigo Burundi bwokora muri ayo matora nuko iyo abantu bitunganije neza bo nyene bakumvikana bakayatunganya amatora abyara ibintu byiza nayo ahandi icigwa nyamukuru gihambaye niki amatora ategezwa gutunganywa mu mahoro mu mutekano akaza kandi akomeza amahoro n'umutekano mu gihugu tubonanye n'ano makuru ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itanu imyaka mirongo ibiri irarangiye habayeho ingingo canke amasezerano ya niyo hajanye n'umukenyezi mu bikorwa byo kubungabunga amahoro n'umutekano bita resolution cumi na gatatu mirongo ibiri na gatanu kuri uyu wa mbere tukaba twaganiriye n'umukenyezi w'umurundi kazi yageze ku ipete rya commissaire de police principale eh, abona akaba ari ngendanganya Generose arongoye komisariya iraburuja n'uruze ku mbibe yo bahoze bita pafe akaba ashimishwa na grade agezwe ko ageze ko nubwo ngo atari benshi bayifise mu gihugu kuri mu gice cya kabiri cy'ubuzima bwa CPP Generose Ngendanganya kuri wa kabiri rero tukabayagira kuri bimwe mu bikorwa byamuranze muri byo hakaba harimo ukurongora igisata gikingira imico n'abana Mihai Kanyange bakaza bagaca imbere yaho nakorera baduze muri pese kurondera nka permis ariko araduga ku ngazi uri munsi akacamo ubona uko yamye agishika mu gipolisi commissaire de police principale ngendanganya Generose arongoye commissariat iraburuja n'uruza kumbibe mu mirimo yashinzwe harimo kurongora igisata kijejwe imico n'abana ngo hari nyambaro y'abigeme bamwe bamwe atashobora kwihanganira aratubwira icyatumye akora uko bwishika mu gipolisi baciye bashinga gisata kijejwe imico n'abana ngaha mu gihugu baba babibonye eh, ku mateleviziyo bakaba aribo babyambara jewe rero ndavuga nti oya n'ibi bintu ntawo birika gutyo bakaza bagaca imbere y'aho nakorera badubuze muri pese kurondera nka perimi ugasanga ariko araduga ku ngazi uri munsi akacamubona uko yamye jewe rero ndavuga nti oya ibi bintu ntibibaho ugutunganya imirimo y'akazi hamwe no muhira biramworohera nk'umukenyezi ati nukumenya kwipanga narijya tabunywera jamwo umuntu wese nico ashira imbere ubwa mbere akazi umuntu aronza akazi ategeza kugakora ko atagakoze no muhira ntazobayo ntazoronka ibimutunga ibimutungira umuryango kandi noneho nyene ntushobora guheba muhira ngo wigura akazi kuko no muhira baragukeneye kuko wiguza akazi urubuzo burutaye rero byose nk'umukenyezi utegereza kumenya gukora byose ukipanga eh? umuntu ategereza gufata umwanya w'akazi iby'umwanya w'akazi ukabihera akazi ari ibyo mu rugo ukabihebera urugo ugataha nka jewe namenyereye je nta kabari njamo umukenyezi atajya mu kabari nta kuntu atokora ibyo bikorwa uwo mwanya wo kuja mu kabari niwo mwanya uba utashe muhira ucuja muhira ugakora uyu mukenyezi yaronse ipete rya mbere rya komisiyo de police principale ringana n'irya general major mu gisirikare uno munsi mukaza jejwe inguvu ngo n'imana nabo bakorana bumvikana emwe aka nk'akandi kuko je nakoze henshi cyane mu gipolisi naciye mu bisata bitandukanye no ngaha nzogakora kandi naratanguye n'ubundi ndagakora inguvu si izindi ni kwipanga kamyuti uyu mwanya ni uwo kugira amadosiye uyu mwanya ni uwo kwakira abantu ntubivangatiranye kuko ubivangatiranye birakurusha kuko nturonka umwanya wo kwiyumvira kubera hari abantu baguma baza bakwaka ibyo rero uca uvuga urapanga ukagira umwanya wo kwakira abantu ukabuza uti ndabihebeye kwakira abantu ndabumviriza hakaba n'umwanya wo gukora kugira amadosiye kugira ayo mapasiporo rero ingufu ni imana imana irafasha nta nyuma izindi nguvu ni abo dukorana ufise abo mukorana mwumvikana umwe wese agakora ibyo ajejwe wewe ukaza gukora ibyo utegerezwa gukora mugabo ntuhere gukora ikintu kuva ku ntango gushika gihere izo ni ngufu umuntu aba afise CPP ngendanganya Generose arongoye komisariya ijeje uruja n'uruza ku mbibe yahoze yitwa PAF mu gihe havugwa umugera wa covid cumi nicenda ati igikorwa cyo kuyigwanya bafashanije n'inzego zindi z'igihugu ngo kizokoroha hakaba hategekanijwe inyigisho ku bapolisi polisi barenga amajana indwi harimwo n'abakora muri iyo komisariya yanonosoye kuvura indwara zo mu kanwa amenyo n'imibangabanga avuga ko ifatira mu kanwa igakarira cyane cyane abana n'abakuze bafise abasuda bake mu mubiri muco hari utumikorobe two mu bwoko bw'amashampinyo dusanzwe twibera mu kanwa atakibazo na kimwe duteye muganga fabrice ntwari yanonosoye kuvura indwara zo mu kanwa n'amenyo avuga ko hari ibishobora gutuma utwo tumikorobe tugwirirana tugatera indwara y'ubugendakanwa ifatira mu kanwa arasigura ibituma umuntu akuze ashobora kuyigwara gukoresha nabi cyangwa gukoresha ikiringo kirekire imiti iri mu bwoko bw'amantibiyotike mu gihe rero iyo miti yishe utwo tumikorobe turi mu kanwa ya mikorobe yiri mu bwoko bw'amashampinyo yoyo nteza ngo ipfe kubera iyo miti ariko arafata muri icyo gihe ya mikorobe mu bwoko bw'amashampinyo ikiba myinshi cyane igaheza igatuma haboneka iyo ndwara ikindi kigira kabiri nacyo hariho eh, indwara nyinshi usanga Eh, zituma eh, inkomezi z'umubiri zigabanuka aho novuga nk'ikiza roho nyongara sida canke kansera ngo hari n'imiti ituma imibiri itakaza inkomezi bigatuma umuntu ashobora kugira ubugenda kanwa aho novuga nk'imiti bakoresha mu cyo twita radiotherapy la chimiothérapie ikindi naco nyene hariho isuku rike ryo mu kanwa ugasanga umuntu ntiyibrosa canke naho yibrosa ayibrosa nabi canke akabikora mu gihe kitarico ikindi naco novuga ni nk'abantu abantu bafise amaproteze y'amenyo ugasanga ni proteze ishaje iyo proteze iratuma haba udukomere mu kanwa ku mwana hanini ubugenda kanwa arabwandura bivuye kuri nyina canke ku akunda gushira mu kanwa ngo kandi mu by'umwana boga haba harimo ico bita acide ikundwa n'iyo microbe itera indwara y'ubugenda kanwa ibituma iyo mikrobe ishobora kugwirirana igatera iyo ndwara bwa mbere ashobora kuyandura mu gihe ariko aravuka iyo nyina wewe asanzwe afise indwara y'ibihimba by'irondoka itegwa na twa dukoko nyene navuga two mu bwoko bw'amashampinyo umwana ashobora kuyandura kandi bivuye mu gihe ariko aronka umubyeyi arashobora kuba afise indwara y'amabere canke eh, y'imoko itewe ahanini nuto tumikrobe two mu bwoko bw'amashampinyo umwana nyene arashobora no kwandura iyo ngwara eh, bivuye Eh, ku bintu akunze kubashira mu kanwa nk'amabibero ikindi nacyo hariho ababyeyi bakunze gufata nimba ariko iyo ndwara bugenda kanwa karira hanini inzoya abana bakiri bato abantu bakuze canke bafise indwara ngendanwa muri bucana yandi y'amagara y'abantu izokurikira muganga Fabrice Ntwari adusigura ingene iyo migwi ibiri ivugwa n'icokogwa kugira bayikingire kuva mwaka w'ibihumbi na kabiri gushika mwaka w'ibihumbi na cumi na kabiri mbere y'uko akugwa ku butegetsi habaye itembagazwa ry'ubutegetsi n'intwaro ya gisirikare akaba apfuye afite imyaka mirongo irindwi n'ibiri y'amavuka bikaba bivugwa ko yoba yapfuye inyuma yo kumubaga kubera indwara y'umutima mu gihugu cya Philippine naho havugwa umumenyeshamakuru Virgilio Magnes w'imyaka 62 yagandaguwe mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri imbere yaho yarasanzwe aba nkuko bishikirizwa n'abajeje intwaro bo muri ako karere nkuko tubikura ku rubuga Radio ya France RFI wamenyeshamakuru yari yasimbye umutego w'abashatse kumugandagura haraheze imisi mike umenyesha mukuru akaba